Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear MOR! Dear MOR, Isang magandang tanghali sa inyo, Popoy at Asmin, at ganun na rin sa mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Gabriel. Sa totoo lang, bago pa lang ako nakikinig sa programa niyo, pero dahil nakaka-relate ako sa mga kwentong napapakinggan ko, ay naisipan ko na ring magpadala ng sulat. Sana sa pamamagitan ng Dear MOR ay matapos na ang problemang matagal ko nang dinadala. Popoy at Asmin, maayos naman ang buhay ko dati. Tahimik, walang gulo. Ang naging daily routine ko lang ay trabaho at ang umuwi sa bahay. Hanggang sa nakilala ko si Kay Siguro iniisip nyo na maganda ang simula namin pero dyan kayo nagkakamali. Para kaming aso't pusa sa office. Nagsusungitan at nagsasagutan kung minsan. Ewan ko ba, pero kapag siya na ang kausap ko, ay biglang nag-iiba ang mood ko. Yes! Woo! Uwian na! <laughs> Tara mag-bar naman tayo guys! Friday naman, so okay lang gumapang sa kalasingan dahil wala namang pasok bukas. Sus, kung makapagsabi ka ng ganyan, palagi ka naman gumagapang sa kalasingan. Akainom mo lang kahapon ah. O ano, iinom ka na naman ngayon. <laughs> ano ka ba naman, Mel? Parang hindi mo kilala yang si Kay. Alak na dumadaloy sa ugat niya ni, hindi na dugo. Ay, grabe naman kayo. Hello, for your information, palaging isa o dalawang bote lang yung iniinom ko, no? Okay lang yon. Ano? Tara na, huwag kayong umarte dyan. Lahat tayo bagong sahod. Let's have fun! Well, sa bagay, okay na rin to. Eh, Saan tayo pupuntang bar? Malapit lang dyan. Ano, Andrew? Sama ka na rin. Para may sasakyan kaming gagamitin. Ayan ah, <laughs> tayo eh. Alam ko naman na driver lang ang tingin nyo sa akin na tagahatid kapag parehas na kayong lasing. Aba, umayos-ayos kayong dalawa ah. Parang mga hindi kayo lasinggero. <laughs> Teka, eh bakit ako nadamay? Si kayo lang kaya. Eh kung uminom ng alak eh, parang wala nang bukas, no? Ano ba naman kayo? Live life to the fullest. Have fun na parang last day nyo na ngayon. Woo! Sus. Talagang magiging last day mo na dahil mamamatay ka sa sakit sa atay dahil sa kakainom mo ng alak. At least namatay na masaya. Hindi katulad ng iba dyan, panayang subsub sa trabaho kaya yan. Nagmumukha ng matanda sa dami ng wrinkles sa mukha. <laughs> Alam mo pre, tama si Kiye. Magsaya ka naman kahit konti, puro ka trabaho eh. Bawal akong uminom. Pagagalitan ako ni Lola kapag naamoy niyang amoy alak ako. Magtatalo lang kami dalawa kaya wag na lang. <laughs> <laughs> ano ka ba naman, Andrew? Huwag mo nang pilitin yung kaibigan mo. May curfew yan eh. At saka papagalitan ni Lola kapag ginabi. Baka paluin sa puwet. <sighs> Sumusunod lang ako sa sinasabi sa akin ng lola ko. Hindi kasi ako yung tipo ng taong matigas ang ulo eh. Yung mga pasaway. Pero hindi boring kasama. Alam mo, Gabriel, minsan ka lang mabuhay dito sa mundo kaya dapat magsaya ka. Sige na, Gabriel, sumama ka na sa amin. Minsan lang to. Wala naman pasok bukas eh. Tsaka, nandun naman ang mga pinsan mong si Michael, di ba? May nagbabantay sa kanya. Oo nga, sumama ka na. Eh, palagi ka na lang biday lang kapag may lakad kami. Sige na, masaya to, promise. Next time na lang, guys. Babawi ako. Alam mo, kahit kailan talaga ang corny-corny mo. Wala kang pakisama. Ay, nako, si CR lang nga ako. O oh, sige, mag-iwasi lang din ako. Nakita ko kung paano mo sundan ng tingin si Kea. Ano pare, natama ka na rin ba? <laughs> Saan? Sus, parang hindi mo alam. Kanino pa? Eh, ang dami dami nagkakagusto dun sa office. Palagi nga may lumalapit na lalaki dun eh. Tss, paano naman may hindi lalapit yan? Tignan mo nga yung mga suot niya, no? Tignan mo yung suot niya. Kapal pa ng makeup. Isama pa na may pagkamagaslaw at medyo Madikit sa lalaki. Sus, kung makapaghusga ka naman dun sa tao, bakit mabait naman ah? Tsaka matalino yun. Medyo pasaway nga lang talaga, pero all in all, okay naman siya. Kaya hindi ako naniniwala na kahit konti, hindi ka na-attract sa kanya. Pwede ba? Kahit kailan no, hindi ako ma-attract sa babaeng katulad ni Kay. Walang kaklas-klas kung kumilos eh. Yung nang ganun babae, sakit sa ulo lang yan. Grabe, hindi naman. ano lang talaga si Kay, um, siya yung tipo ng babaeng independent. Gagawin niya lahat ng gusto niyang gawin as long as masaya siya. Walang makakapigil sa kanya. Yung ganun. <laughs> Nung independent ka dyan, masyadong pakawala. Yun ang dapat na description mo sa kanya. Alam mo, tatawa na lang ako ng malakas kapag na-inlove ka dyan kay Kay. <laughs> Hindi mangyayari yun. Taga mo sa bato. Nasa katinoan pa ako para gawin ko yun, no? Eh, bakit hindi mo pansinin yung mga magagandang katangian ni Kay? Katangian? Na ano? <laughs> Oo, matalino siya. Ah. Kapag seryoso, may laban naman. Pero bukod dun, <laughs> parang wala ni. Eh. Lahat ng babae, espesyal. Parang there's something about her na hindi mo nakikita kasi naiinis ka sa kanya, naiinis ka kasi hindi mo maamin sa sarili mo na attracted ka rin naman sa kanya. Pwede ba? Manahimik ka na nga lang. Tumigil ka na sa mga sinasabi mo. Mawalang ah, kwenta. Mawalang kwenta. Popoy at Asmin, ako kasi yung tipo ng taong organisado. Lahat ng bagay dapat na ayon sa plano ko. Ayoko ng magulo at nang maingay. Ang gusto ko sa isang babae ay yung mahinhin, mabait at walang bisyo na siyang kabaliktaran ni Kay. Halos magkatabi lang kasi ang uh, desk naming dalawa at naiinis ako kapag nakikita kong magulo yung uh, area niya. Pati kasi ako ay nadidistract. Kung minsan nga ako na lang ang naglilinis ng mga nakakalat na papel sa paligid namin dahil hindi ko naman maasahan si Kay. Popoy at Asmin, sinabi ko sa sarili ko na kahit anong mangyari, ay hinding-hindi ko papatulan ng babaeng tulad ni Kay. Hanggang isang gabi. ako na siguro magpahinga. Ay, kaya naman pala eh, alas 11 na ng gabi. Di pa rin sila tapos mag-inuman. Sandali lang! Hi! Hello! How are you? I'm fine, thank you! <laughs> Hi! Oh, ano kailangan mo? Ito naman! Susungitan mo ako agad eh, naghay lang naman ako. Papasok ha? Ano pa magagawa ko? Pumasok ka na eh. Anong kailangan mo? Ba't di mo sila kasama sa labas? Nabora ko eh. At saka lahat sila doon lasing na. Ang hihina sa inuman. <laughs> Kaya ikaw na lang muna yung guguluhin ko. <laughs> Alam mo, lasing ka na. Muwi ka na nga. Magpahinga ka na. Halika na, ihatid na kita sa kwarto mo. Wow! Concern siya! For the first time! <laughs> ikaw ha, concern ka pala sa akin. May pasungit-sungit ka pa dyan. Ay, <sighs> ano bang pinunta mo dito kasi? Saka, hindi gawain ng isang babaeng pumunta sa kwarto ng lalaki, no? Sus! Masyado ka namang makaluma. Liberated ng mga tao ngayon, no? Anyway, I just want to ask you one question. One little tiny question. <laughs> o ano? Bilisan mo, inaantok na ako. Hindi ka ba attracted sa akin? Ano? <laughs> Lasing ka na talaga, Kay. Iahatid na kita sa kwarto mo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Hindi, okay? Tumigil ka na nga. Wow! Ang bilis ah! Hindi mo man lang ba pinag-isipan yung isasagot mo? At saka bakit ka ba ganyan sa akin? Ang sungit-sungit mo. Pagdating naman sa iba, okay ka naman. Eh bakit pagdating sa akin, ganyan ka? Kasi... Ah! Kasi, may gusto ka sa akin, no? Di ba ganun yung mga ibang lalaki? Sinusungitan nila yung mga babae kapag hindi nila maamin sa sarili nila na attracted sila doon. So ano? One last question. Attracted ka ba sa akin? Sinagot ko na yung tanong mo. Ba't ba kulit mo? Magpahinga ka na nga. Bukas sigurado mahihiya ka sa sarili mo kapag naalala mong ginawa mo to ngayon. At alam mo ba kung bakit pinuntahan din kita ngayon? Kasi may gusto akong aminin sa'yo. Alam mo bang crush kita? okay, fine. Sige na, lumabas ka na. Alam mo kung bakit. Ah. Kasi, ang sungit-sungit mo. Hindi umuubra sa iyo yung charm ko. Kapag tinitignan mo ko, parang ako yung pinakamasamang babae sa balat ng lupa. Pero yan din yung dahilan kung bakit kita nagustuhan. Ay, hindi mo na alam yung mga pinagsasasabi mo. Sige na, matulog ka na. Alam ko kasi hindi ako lasing. Sus. Kaya ang ginagawa ko, inaaway din kita. <laughs> o, di ba? Para lang tayong mga bata. Ang kailangan mo, tulog. Bangag ka ni. eh. Kay, ano ba? Iahatid na kita. Siguro bakla ka. Ano? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, siguro bakla ka kaya hindi mo ako magustuhan. <laughs> Porket hindi ka nagugustuhan, bakla na agad? Hindi ba pwedeng ayoko lang talaga sa'yo? Kung hindi ka bakla, patunayan mo. Halikan mo ako. Pwede ba, Kay? Mag-isip ka nga ng matino. Sa tingin mo ba gawain to ng isang matinong babae? Sorry. Hindi ako matino, so you have to deal with me. No, I don't. Kaya halika na, ihahatid ako sa kwarto mo. Mm. Mm. Popoy at Asmin, pagkatapos ng gabing yon ay sinadya kong layuan palalo si Kay. Inisip ko na one night stand lamang yon at kakalimutan ko na lang. Pero ayaw yata akong sundin ang utak ko dahil magmula nang may mangyari sa amin ni Kay ay hindi na siya nawala pa sa isip ko. Hindi naman ako manhid para hindi umamin na attracted ako sa kanya. Aminado akong maganda si Kay. Wala yatang lalaki ang hindi magkakagusto sa kanya. Pero ang gusto ko lang sanang mangyari ay physical attraction lang at hindi kasama ang aking emosyon kaya lang po po Yasmin, nang layuan ko si Kay, ay parang gusto kong batukan ang sarili ko. Hinahanap ko kasi ang mga pangungulit niya sa akin. Maski ang mga bangayan naming dalawa ay namimiss ko rin. At mas lalo kong napatunayan nang minsang tumawag sa akin si Kay para ihatid ang isang masamang balita. Beijing Doktora Ajay Kilab, Dr. Aji Kilab, please proceed to the emergency room immediately. Lola, kamusta na po yung pakiramdam nyo? May masakit ba? Okay na ako, Apo. Huwag ka na mag-alala. <sighs> Bakit kasi ikaw lang mag-isa sa bahay? Nasaan ba si Michael? Di ba dapat siya yung nagbabantay sa inyo? May pinuntahan na mahalaga ang pinsan mo kaya hinayaan ko na lang siya. Mabuti na nga lang at dumating ang kaibigan mo kaya nadala ako agad dito sa ospital. Overfatigue yung dahilan kung bakit siya hinimatay. Tapos isabay pa yung init ng panahon. Pero okay na raw siya sabi ng doktor. Kailangan lang niya magstay dito ngayong gabi para mas maobserbahan pa siya. <sighs> Salamat kaya. Ah. Sige na, pwede ka na umuwi. Mm, gusto ko pang magstay din dito eh. Gusto ko kasing makasiguro na okay na yung lola mo. Pero... Sabi ko, okay lang. Huwag ka nang umangal dyan. Nandito nga pala yung reseta ng gamot. Ako na lang yung bibili sa labas. Hindi na kay. Ako na lang gagawa niyan. Mas mabuting nandito ka para kung ano man yung sabihin ng doktor, malalaman mo agad. Tsaka bibili na rin ako ng pagkain sa labas. Bayaran mo na lang ako mamaya. <sighs> Sige, ikaw bahala. La, lalabas lang po ako ha. Babalik din po ako agad. Nako eh, maraming salamat Iha. Napakabait mong bata. <laughs> Nako lang, nagbiru ka pa eh. <laughs> ah, sige pa, mauna na po ako. Hola. Sana sa susunod naman, ingatan niyo yung sarili niyo. Para hindi ka na nauospital, ha? Ay, mabuti na lang dumating si Kay dahil kung hindi, baka mas lalong lumala ang sitwasyon mo. Masyado ka raw napagod. Ano ba kasing ginawa mo? Naglinis lang naman ako ng bahay, Apo. Alam mo naman ako, hindi ako mapalagay nang walang ginagawa. Eh, pasensya ka na ha. Napagastos ka na naman dahil sa akin. Ay, wala po yun la. Basta sa susunod, sumunod ka lang sa mga sinasabi ng doktor ha. Kailangan mo magpahinga dahil mahina ang puso mo. Mamaya uulanin ko talaga ng sermon to si Michael. Nako, wag na Gabriel. Hayaan mo na ang pinsan mo. Ay, oo nga pala. Nopia mo ba yung magandang babae? Aba, hindi ko akalain na magaling ka palang pumili. Magpakasal na kayo, ha? Para magkaroon na ako ng apo sa tuhod. <laughs> Ay, si Lola. Magaling na nga kayo. Kung ano-ano nang sinasabi niyo yan eh. eh hindi ko ho girlfriend si Kay. Ka-office mate ko lang yun. Aba, eh, bakit hindi? Bilis-bilisan mo na, apo. Malaking isda yon eh. Sayang at baka mahuli pa ng iba. Ikaw din ang magsisisi sa bandang huli. Ay, si Lola. Magpahinga na nga po kayo. Epekto lang yan ng gamot. Sige na, matulog na po kayo. Okay. Okay lang talaga. Hindi mo na kailangan magstay pa dito. Sige na. Umuwi ka na, magpahinga ka na. Okay nga lang ako. Bakit ba kulit-kulit mo? Hindi naman ako nagre-reklamo eh. At saka bukas din naman, lalabas na si Lola. Bahala ka. O nga pala, anong ginagawa mo sa bahay? Eh, sinadya talaga kitang puntahan. Feeling ko kasi parang may dapat tayong pag-usapan eh. Ah, uh, tungkol dun sa nangyari. Ah, uh, I want to say sorry. Ah. Una, ikaw ang umalis. Pagkagising ko, wala ka nalang bigla. Pangalawa, sa buong biyahe, hindi mo ko kinakausap. Na hindi mo nga ako tinitignan kaya nag-assume ako na wala lang sa'yo lahat. So kinalimutan ko na rin. Eh, eh syempre nahihiya ako sa'yo, no? sa mga inarte ko nung gabing yun. Marunong ka palang mahiya. Ay, grabe ka mag-judge ha. Nakakahiya naman talaga yung mga ginawa ko eh. Pero naalala mo lahat ng sinabi mo? Mm, oo. Yun ang gusto ko sa sarili ko. Kahit lasing na ako, naalala ko lahat ng pinagagawa ko. Wala nga lang ako kontrol sa sarili. Kaya ayun, sorry. <sighs> Hayaan mo na yan. May kasalanan din naman ako, so quits lang. Kalimutan na natin yun. <laughs> Okay, sige. Uh, by the way, <laughs> maraming salamat pala sa pagdala mo kay Lola dito sa bahay at pagtawag sa akin. <laughs> Wala yun. Pero alam mo nung nakita kitang sobrang nag-alala kay Lola, sobrang natouch ako. Bakit? Eh, kasi parang bihira na lang yung mga lalaking tulad mo. Now I know kung bakit hindi ka sumasama sa amin kapag gagala. Kasi binabantayan mo yung lola mo. Siya na lang kasi ang pamilya ko eh. Ulila na kasi ako at siyang nag-alaga sa akin. So, to return the favor, ako ang bumubuhay sa kanya ngayon. Kahit hindi na nga ako magkapamilya eh. Maalagaan ko lang ang lola ko, okay na ako. Alam mo, sa likod pala ng mga kasungitan mo, may malambot na puso ka rin palang sobra kong magmahal. Akala ko kasi manhid ka eh. Cold. Pero <laughs> nagkamali ako. <laughs> Hindi lang naman ikaw ang may mali akala eh. Mabait ka rin pala, Kay. Abay, oo naman, no? Ikaw lang tong umaaway sa akin, eh. Ang bait-bait ko kaya. <laughs> so, sabihin mo sa akin, paano ako makakabayad sa pagtulong mo sa akin ngayon? Iyaan mo na yun. Siguro ito na lang yung way ko ng pagbawi dahil sa nagawa kong mali dun sa resort. Eh, sobrang nakakahiya kasi sa'yo, eh. Okay, sabi mo eh. Popoy at Asmin, hindi ko inakala na makakausap ko pa pala si Kay ng ganun ng seryosohan. Yung walang halong pagsusungit at pagbabangayan. At doon ko nga nakita ang good side niya. Na sa likod ng pagiging maingay, mabisyo at medyo agresibong babae ay may malambot pala siyang puso. At doon na nga nagsimulang lalong mahulog ang loob ko sa kanya. Hashtag Dear MOR, Magaslaw. Ana, tahimik kayo ha? Masyado magaslaw kasi parang si ano ha. Parang itong <laughs> itong uh, letter sender natin na tsaka saka si uh, ah, Kay biglang tumahimik uh, at mo, biglang nagustuhan. Hindi naman siya magaslaw, ano naman siya, nagpapakatotoo lang si sarili. Iba yon Hindi, iba pa rin yung uh, magaslaw kasi Esmin, ano? Yan yung ano malaki ano nga yung kilos. Tapos sa bukod natin doon, nakikita eh. Yan Charing. yung, ay, hindi, bukod doon, yun nga yung uh, maingay. Alam mo yung agaw eksena. Ganyan. Well, para Magaslaw. sa akin, ewan ko, para sa akin, ano, nagpapakatotoo lang talaga siya sa sarili niya. May, ako, ganyan ako eh. Hindi naman hindi man malalaki yung kilis ko pero katulad ako ni ano. Pero malaki. Katulad Pagka ako umilos ni, ka malaki kaya. <laughs> Wala kang pakialam. Sharing kami. <laughs> eh di malaki pero, nga kilos. Pero hindi yon hindi hindi ako man nabibilang doon. As mean sa ibang mga parte Magkatulad Basta, kayo. Sa pagiging in short na lang malaki. Pagiging, ano, o malaki natin ilagay ganun. na in short. Ilagay natin detalye. Uh, eh, ano natin yan. Sa ibang parte, magkakaparehas kayo. Oo, oh, yeah, oh, magkaparehas oh, kayo. Sa pagkasalita, sa pagpapakatotoo, yes. Oh, pero ikaw naman kasi yung tipo, Asmin, na kapag ka nandyan sa gilid, hindi ka naman nagpapapansin. Ay, hindi, Ay, naman ako hindi ka, ganun. at hindi ka naman din na uh, makalat. Kumusta ba yung lamesa mo dyan? Medyo makalat ngayon, ha? Ah. Alam mo, hindi. Uh, feeling ko kasi, ang issue din kasi neto ni Gabriel, hindi naman yung pagiging magaslaw yung sinasabi mo nga mga malalaking kilos ni ano, ni Ate Kay. Pero feeling ko, ang issue lang talaga niya is yung personality ni Kay. Yung attitude talaga niya na, yun nga, straightforward siya, very vocal siya. Ay, siguro, masyado siyang napaprangkahan kay ate, naiingayan siya. Which is para sa akin, nagpapakatotoo lang naman siya sa sarili niya. Kasi parang ako nga, sabi ko, ganyan na din ako. 'Di ba? May mga ganyan akong eksena na mas lalo na kapag tahimik yung tao, mas gusto ko talagang uh, chinichika, mas gusto ko talaga kumbaga na challenge ako nakausapin yung taong yon. Mm-hmm. O na, so, na, hindi nadaldalin siya. Hindi magaslaw si ate. Palitan na natin tong hashtag. Palitan ano, natin yung hashtag. Ang hashtag niyan, ano? hashtag Dear MOR, magpakatotoo ka. Eh, Charot. Hindi naman kasi kayo nagtatanong eh. Ganon. Nini. Dapat tanongin nyo. <laughs> Para sa akin, hindi yun yung issue niya, yung magaslaw. Mm. Yun kasi yung inaano ni Gabriel na yun yung issue niya. Pero I don't think na yun talaga yung issue niya, kaya ayaw niya kay ate. Hindi yun yung issue niya. Yung pagiging magaslaw. Feeling ko, yung issue nga niya, masyadong uh, ah, nagpapakatoto bukod kasi si ate. sa ano, bukod kasi sa pagiging straightforward, Jasmine ano. Ito si Ate K, eh yan nga nakikipag-inuman sa mga lalaki, sa mga barkada niya, uh, ah, doon siya nagagaslawan. At yun si... yung dating sa kanya eh, and we cannot question that kung yun yung gusto ni Pero ano, kung sa, ni So kung sa bagay may punta ka din kasi si Gabriel nakikita din natin na very conservative siya na tao kasi nga, di ba, mas Lola's boy. Tsaka mas organized nga siya. Mm-hmm. Uh, tapos ito medyo uh, loose ang, uh, walang, oh, hindi naman sa walang pakialam o madumi. Kumbaga, okay lang nakalat-kalat ang uh, gamit nitong si K Ayan, na uh, merong ang impression si Gabriel na magaslaw siya o wala masyadong uh, hindi masyado organized sa mga gamit. Hindi, magkaiba lang talaga sila, extremes lang talaga sila ng personality at hindi sanay si Gabriel sa ganun. Mm. Ganyan ang eksena. But anyway, alam niyo may mga ganyan mga kapamilya, yung mga taong like yun nga yung uh, yung personality na meron itong si Ate Kay, 'di ba sabi nga nila birds of the same feather flock together. Usually, di ba, ang hinahanap mo, halimbawa, maingay ka. Ang gusto mo rin, maingay. Di ba? Pero may mga ibang ta mga tao na maingay, kumbaga parang maluloka ka na lang na ang partner nila o ang jowa nila, exactly opposite sa kanila. Ako, ako, ganun ako. Hindi ako attracted sa maiingay. Hindi ako attracted sa madaldal. Hindi ako attracted <clears throat> sa pabibo. Hindi ako mm. attracted sa... Hindi ako attract, attracted sa pabrainy Although alam ko rin naman di rin sila attracted sa akin, etos. Eh, mm-hmm. Pero gusto ko talaga someone na opposite sa akin. Kasi I feel the challenge. Kaya siguro feeling ko ganito din tong si si Ate Kay kay Gabriel. Baka na-challenge din siya sa personality ni Gabriel. Kasama niyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guwapopoy. At ako naman si Baby Girl Hasmin. Maratili kayo nakatutok dito lang yun sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life. Dear MOR. Popoy at Asmin, naging malapit kami sa isa't isa ni Kay at habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Dumating ako sa puntong napatanong ako sa sarili ko. Bakit ako na in love sa isang katulad niya? Nasa kanya na ang lahat halos ng ayaw ko sa isang babae pero heto ako. Hindi na siya mawala-wala sa isip at sa puso ko. Kaya naman ang ginawa ko, Popoy at Asmin, ay nagkusa na akong dumistansya kay Kay. Pinilit kong ah, kalimutan ang nararamdaman ko dahil alam kong hindi tama yon. O mas mabuting sabihin na ayaw kong mahalin ang isang katulad ni Kay. <laughs> alam mo, para kang sira. Bakit mo naman lalayuan yung tao kung alam mo naman pala sa sarili mo na nai-in love ka na? Eh di ba dapat nanliligaw ka na ngayon? <laughs> Ayoko nga sa kanya. Ay. Hindi siya yung babaeng gusto kong makasama araw-araw. Sakit sa ulo ni Kay. Pero masasakit ang ulo mo kung hindi mo susundin ang sinasabi ng isip at puso mo. Ay, basta ayoko. Baka nalilito lang ako. Kaya ako to nararamdaman. O baka ibang attraction lang to. Pwede naman yun eh, di ba? Ay, ayan tayo eh. Sige, mag-deny ka pa. Magpakalalaki ka nga bro, magpakatotoo ka sa sarili mo. <laughs> Kaya nga, ito na nga, nagpapakatotoo na nga ako sa sarili ko. Eh, Ayoko mahalin si Kay, kaya nilalayuan ko siya. Saka, maganda na rin to. Ha? Ano maganda dyan sa ginagawa mo? Maganda kasi hanggat kaya pang pigilan, ginagawa ko na. Kaysa naman pumasok kami sa isang sitwasyon na sa bandang huli, magkakasakitan lang kaming dalawa. Prevention is better than cure, di ba nga? Obvious oh, naman na may gusto sa iyo yung tao. Ikaw may problema, Chong. Hindi mo maamin sa sarili mo na mahal mo na si Kay. Na yung taong pinakaayaw mo, siya yung taong ayaw mo ring mawala sa buhay mo. Hindi yan totoo. Ay nako pare. Umayos-ayos ka nga. Hindi palagi nandyan si Kay para intindihin ka sa mga ginagawa mo. Alam ko. Basta ayokong makarelasyon si Kay. Ayokong magkaroon ng makakapareha na alam kong guguluhin lang ang mundo ko. Hindi si Kay yung babae na bagay sa akin. Hala, sige. Mag-deny ka pa ng mag-deny. Tingnan ko lang kung saan ka pupulutin sa bandang huli. Ewan ko sa'yo. <sighs> Hello. Hi, Gab-Gab! Lasing ka na naman, no? Gusto mo pa bang mabuhay? Tigilan mo na yan, Kay. Ito naman, hindi ako lasing, no? Nakakaano pa lang ako eh. Mm, ilan na nga ba to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Nasaan ka? Nasa bahay, bakit? Hintayin mo ako dyan. Mauna muna ako si Andrew, ha? Ah. <laughs> Hindi raw may in love. Pero iba naman ang kinikilos. <laughs> Ay nako, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay, ewan ko sa'yo. Muwi ka na nga. Tulak ng bibig, kabig. Hi! Pasok ka! Hindi ka lasing? Hindi ka umiinom? Umiinom ako ah. Diyos nga lang. <laughs> At hindi po ako laseng. Arte ko lang yun kanina. Ayos ba? <laughs> Ba't mo ko tinawagan na lasing ka? eh, to get your attention. Alam ko kasi na kapag narinig mo akong lasing, pupuntahan mo ako. Kahit hindi mo aminin, concern ka sa akin, no? <sighs> Uwi na ako. Hep! Hindi pwede. Ano bang kailangan mo? Simple lang. Oras mo. Ilang araw mo na kasi akong hindi pinapansin eh. Parang iniiwasan mo ko. Kaya ganito yung naisip ko. At saka hindi ka pwedeng umalis. Nagluto ako ng spaghetti. Kakain ka dito sa ayaw mo man o gusto. Kaya, umupo ka dyan at kakain tayo. Hmm, ayan. Nakaready na yan kanina pa Ikaw na lang yung hinihintay. Kain na tayo. Gab-gab, pwede ba akong magtanong sa'yo? Kahit naman ayoko, magtatanong ka pa rin eh. O ano yun? Eh, bakit parang iniiwasan mo ko? Galit ka ba sa akin? Busy lang ako sa trabaho. Ah, sige, sabi mo eh. Isa pang tanong pwede? Mm. Kung sakaling liligawan kita, sasagutin mo ba ako? Ang sinabi mo? Ang sabi ko, kung sakaling liligawan ba kita, sasagutin mo ba ako? Wala ka talagang preno minsan, no? Saka parang wala sa sistema mong mahiya. <laughs> parang hindi babae kung magsalita dyan eh. Bakit? Ano bang masama sa tanong ko? Ikaw ang may problema dyan kasi simpleng tanong ko, hindi mo masagot. Hmm, siguro oo yung sagot mo, no? Uy, oo yung sagot niya. Kumain ka na nga lang dyan. Pero alam mo, kung ako yung liligawan mo, sasagutin kita agad. Hindi ka ba magpapakipot man lang? Sus! Hindi uso sa akin yun, no? Kapag gusto mo, gusto mo. Wala nang pero-pero. Kasi kapag nawala sa iyo yung pagkakataon na yun, sino yung iiyak sa bandang huli? Magsisisi ng sobra. Diba ikaw din naman? Pero okay, babae ka. Normal sa inyong magpakipot. Normal na kayo ang hinahabol, hindi yung kayo ang nangahabol, no? Alam mo, napakaluma mo namang tao. Mali yun. Kapag nandyan na sa harapan mo, kunin mo na agad. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Hindi pwede yung pabagal-bagal. Kundi, mauunahan ka ng iba. <sighs> Hindi nga talaga ikaw. Anong sinabi mo? Wala. Sabi ko kumain na tayo. Popoy at Asmin, tama nga ang sinasabi nila. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sa tuwing lumalayo kasi ako kay Kay, ay gumagawa siya ng paraan na hindi mangyari yon. Ang problema, hindi ko siya natitiis minsan. Kaya mas lalo kong pinagbuti ang paglayo sa kanya. Mas lalo kong ipinaramdam na hindi kami pwedeng magkalapit sa isa't isa dahil ayaw ko. Gabriel! Gabdab! Kay, anong ginagawa mo dito? Ay, ah, bilis mo naman maglakad. Hiningal tuloy ako. Sandali lang ah, hihinga lang ako. O yan, okay na ako. Hi! Anong ginagawa mo dito? Gusto lang sana kitang kamustahin. uh, this past few days kasi masyado kang ilag sa aming lahat eh. Lalo na sa akin. May problema ka ba? Wala. Ito naman, naglihim ka pa sa akin, alam mo naman na pwede mo akong sabihan ng problema mo. Kahit ganito lang ako, matutulungan kita, no? Pwede ba? Okay lang ako, Kay. Okay? Umuwi ka na dahil gabi na. Baka mapano ka pa sa daan, no? Okay lang. Kaya kong umuwi mag-isa kahit anong oras. Anak ng... Look, Kay. Wala akong problema kaya mabuti pa kung... Nasa si Lola? Nasa tita ko. Doon siya magwi-weekend ngayon. Ah, kaya naman pala medyo tahimik dito sa bahay niyo eh. <sighs> So yun nga, ano ba kasing problema mo? Sabihin mo na. Nag-aalala na ako sa'yo eh. Wala nga. Bakit ba ang kulit mo? Hindi kita kukulitin ng ganito kung wala kang problema. Kung wala kang rason para idistansya mo yung sarili mo sa aming lahat. Lalo na sa akin. May nagawa ba akong ayaw mo? Sabihin mo sa akin. Palagi ka naman may ginagawa na ayaw ko kaya wala nang bago dun, no? Don't make this about you, okay? Hindi lahat ng bagay tungkol sa'yo. Eh kung hindi tungkol sa akin, bakit parang bumabalik ka na naman sa dati? Cold treatment na naman yung ginagawa mo sa akin. Okay na tayo, di ba? Okay naman tayo ah. hindi tayo okay. Hindi ako bulag at manhid para hindi maramdaman na may nagbabago sa'yo. Actually, hindi na nga kita naiintindihan eh. Ang gulo-gulo mo. At paano nga akong naging magulo ngayon? Kasi nung una okay naman tayo. Niningitian mo na ako. Kinakausap mo ko, pinapansin mo ko, tapos all of a sudden, bigla kang magsusungit. Biglang parang galit ka na naman sa mundo. Sige nga, sa tingin mo, hindi ko iisipin na may problema ka? Kung may problema man ako, wala ka na doon. Iniiwasan mo ba ako? Ay, please, Kay. Umuwi ka na. Gusto ko na magpahinga, okay? <laughs> bakit? Eh, bakit kailangan mong gawin yan, ha? Eh, ano ba? Ba't ba ang kulit-kulit mo? O si? Pinagtataasan mo ako ng boses nang tanungin kita kung iniiwasan mo ako. Meaning, Iniiwasan mo nga ako. Ang tanong ko ang sagutin mo. Bakit? Wala, okay? Wala! Talaga bang wala o ayaw mo lang sabihin sa akin? Teka, may nararamdaman ka na ba sa akin? Na for the first time, ni love ka na sa akin. <laughs> Don't flatter yourself, Kay. Hindi ikaw ang tipo kong babae. Kaya imposible magkagusto ko sa'yo. <sighs> Alam mo kung mahal mo ko, Mahal din naman kita eh. Ano sinabi mo? Ang sabi ko, mahal na rin kita. Narealize ko ng pagkatapos ng gabing yon. Akala ko nga wala lang yun eh. I thought it was just another one night stand pero hindi Gabriel. Hindi ko kayang umaktong normal. Walang pakialam kapag kaharap kita. Kasi ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako mapakali. Kung bakit sa bawat kakausapin kita, Walang ibang tumatakbo sa isip ko kundi yakapin ka ng mahigpit. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Mas alam ko ngayon dahil hindi ako lasing. Matino ang isip ko ngayon kaya alam ko yung sinasabi ko. Mahal kita. Mahal mo rin ba ako? Ayaw kitang mahalin. Bakit? Gusto mo talaga malaman ng totoo? Dahil hindi ikaw ang tipo kong babae. Masyado kang maingay. Magaslaw kong kumilos. Para kang hindi babae. Ano? Anong sinabi mo? Yun ang nakikita ko sa'yo, Kay. Kaya ayoko makipagrelasyon sa'yo kasi parang... Parang kumuha na rin ako ng isang batong ipupukpok sa ulo ko. Na baka kapag naging tayo, mag-actong parang wala kang karelasyon. Eh, hindi nga ako sigurado kung magiging tapat ka sa akin eh. Mahal kita, Gabriel. Hindi ko magagawa sa iyo yung mga bagay na iniisip mo tungkol sa akin. Talaga? Kumakadikit ka nga sa mga lalaki sa office, parang wala kang pakialam sa sarili mo eh. Ito pa ah. nagawa mong ibigay sa akin ang sarili mo. Kahit hindi mo pa ako boyfriend. Malay ko ba na kapag naging tayo na, kapag nakatalikod ako kung sino-sino ng lalaking hahayaan mong hawakan yung katawan mo. Kasi ang totoo, masyado kang pakawalang babae. Kay masyado kang... Ang sakit mong magsalita, Gabriel. Ganun ba talaga kababa yung tingin mo sa akin? Porket ganito ako? Para sabihin ko sa'yo, itong babaeng nilalait mo, ito yung taong kayang ibigay lahat sa'yo. Yung kaya kang mahalin ng totoo. I'm sorry, Kay. You know what? Just forget it. Ayokong magmahal ng isang taong parang basura lang yung tingin sa akin. You don't deserve me. You don't deserve anybody else. Sana, sana hindi ko nalang hinayaan yung sarili kong mahalin ka. Popoy at Asmin, pinilit ko naman na palitan ng iba ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Kay. Akala ko nga, nagtagumpay na ako, pero hindi pala. Nung oras kasi na nakita ko siyang nasaktan, may dobleng sakit ang naramdaman ko. At doon ko na-realize na mahal ko na talaga siya. Hindi lang talaga maamin ang isipan ko na may pagmamahal na sa puso ko para kay Kay. Kay? Ikaw pala yan, Andrew. Pasok ka. Bakit? Parang may iba kayatang tang inaasahan na bisita. Si ano? Si Michael. Hindi hmm? pa kasi umuwi eh. Ano bang ginagawa mo dito? Eh, nandito ako para tanungin kung gusto mo pang mabuhay. Ha? Huh? <laughs> Pare naman. Tatlong araw ka nang absent sa office eh. Gusto mo pa bang may balikan na trabaho? Dahil sinasabi ko sa'yo ah, kapag hindi ka umayos-ayos, makikita mo ang lahat ng mga gamit mo na nakaligpit na dahil inalis ka na sa trabaho. Eh, hindi ko lang kayang harapin si Kay pagkatapos ng... <sniffs> si Kay? Sus, di mo na kailangan problemahin yan. Bakit? Nag-resign na siya two days ago. Ano? Pe- pero bakit? Tanong ka pa kung bakit eh, alam mo naman na yung sagot. Sinabi niya sa akin yung pag-aaway niyong dalawa. Well, eh, to be honest, napasobra ang mga nasabi mo sa kanya. Hindi gawain yun ng isang tunay na lalaki. alam ko naman yun eh. Hiyang-hiya na ako sa sarili ko. Alam mo tol, isa lang naman ang tamang gawin dyan eh. Puntahan mo ngayon si Kay, humingi ka ng tawad. Eh, hindi ko na alam kung kaya pa niya akong patawarin eh. Alam mo, patawarin ka man o hindi, ang mahalaga humingi ka ng tawad. Diba? Suyuin mo. Mahal mo, 'di ba? Kumilos ka na. Huwag kang tumunga nga dito at hihintayin mo na yung babae pa ang sumuyo sa iyo dahil ang totoo, hindi na gagawin 'yun sa iyo ni Kay. Nasaktan ko siya ng sobre. Tol, tama na sa pagmumukmuk. Puntahan mo na siya ngayon. Salamat, pre. Op, pero bago ka umalis ng bahay, maligo ka muna tsaka mag-ahit ka. Mukha ka ng ermitanyo, tol. <laughs> Kahit sinong babae, hindi talaga sa iyo. Guys ka nga dun. Oo na. Kaya mo to. Kaya mo to. Kay? Mm. Anong ginagawa mo dito? Uh, p- pwede ba tayong mag-usap? Next time na lang. May pupuntahan pa ako eh. Uh, nag-resign ka na raw sa trabaho. Hmm, mm-mm. Ayoko na kasing makita yung taong halos ilubog yung pagkatao ko sa putik. Buti may lakas ka pa ng loob na humarap sa akin pagkatapos ng mga sinabi mo. Ah, look, I'm sorry, Kay. Hindi ko sinadya lahat ng mga nasabi ko. Pwede ba, Gabriel? Paano hindi mo sinasadya yun? Eh ilang beses mong pinamukha sa akin na wala akong kwentang babae. Na hindi ako nababagay sa'yo kasi ganito ako. But still, I'm sorry. Alam ko nasaktan kita. Hindi ko lang talaga maamin sa sarili ko na habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw sa akin ang lahat. Ang alin? Na, na kahit ganyan ka, kahit naiinis ako sa presensya mo, kahit hindi talaga ikaw yung tipo kong babae, minahal pa rin kita. <laughs> Seryoso? Mahal mo ko? Talaga lang ha? Hindi kaya nalilito ka lang? O mas magandang sabihin na, kaya mo ba talagang magmahal, Gabriel? O alam mo ba talagang ibig sabihin ng pagmamahal? Kay, alam kong ako ang pinakamasamang lalaki sa paningin mo. Aminado naman ako dun eh. Pero totoong mahal kita. Ilang beses kong pinipigilan ang sarili ko na huwag ko itong maramdaman. Kasi ayoko. Pero wala eh. Hindi ko napigilan. Mahal talaga kita, Kay. <sighs> Alam mo, hindi na ako naniniwala sa'yo. <sighs> Hindi na ako umaasa na maniniwala ka pa sa akin. Pero Kay, mahal talaga kita. Sa loob ng tatlong araw na hindi kita nakita, na hindi ko narinig ang boses mo, na hindi ako naiistorbo sa mga text o bigla mong pagsulpot sa bahay, yung pangungulit mo, yung lakas ng tawa mo, lahat ng yun hinahanap-hanap ko. Kung ganyan pala yung nararamdaman mo, bakit pilit mo akong nilalayo sa sarili mo? Bakit kailangan mong i-degrade yung pagkatao ko? Ang sakit kasi, Gabriel eh. Okay lang sana kung sa iba ko narinig yun kasi sanay na ako. Pero sa isang lalaki minahal ko, ang sakit. Ang sakit, sakit. Alam ko, alam ko. I'm sorry, Kay. Wala akong ibang rason para pagtakpan ang kasalanan ko dahil dahil ako talaga ang nasa mali eh. Please, Kay. Just give me one more chance. One last chance. Patutunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi ko alam, Gabriel. Hindi ko alam. Nakita ko kung gaano kababa yung tingin mo sa akin. Kung paano mo ako nilayuan kahit wala naman talagang dapat na dahilan para layuan mo ako. Kasi ang problema sa'yo, yung sarili mo. Tulad mo, ayoko rin kumuha ng bato na ipupukpok ko sa ulo ko. Kung nasabi mo yung mga bagay na yun sa akin, malabong makuha ko ang tiwala mo ng buong buo. Kay, please. Kay. Hayaan mo muna ako. Kay. Kay. Kay. Popoy at Asmin, hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin ako kinakausap ni Kay. Alam ko, isa siyang avid listener ng programa ninyo, kaya ito ang naisip kong paraan para sabihin sa kanya na pinagsisisihan ko na ang lahat. Nagsisisi ako dahil sa mga salitang binitiwan ko. Hindi ko tinanggap sa sarili ko na mahal na mahal ko na siya. At sana ay hindi pa huli ang lahat para sa aming dalawa. Kapag binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon, ipinapangako ko na hinding hindi ko na yon sasayangin pa. Sana Popoy at Asmin ay marinig niya ang liham kong ito. Pero kung hindi naman, ay okay lang. Kontento na ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na sabihin sa buong mundo na mahal na mahal na mahal ko si Kay. Popoy at Esmin, maraming salamat sa pagkakataon at sa oras para basahin at bigyan ng buhay ang kwentong ibinahagi ko sa inyong lahat. God bless and more power sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Gabriel. Hashtag Dear MOR, Magaslaw. At yan nga po ang uh, hindi malinaw na <laughs> ending ng ating storya na ibinahagi ni uh, Gabriel. O yan ngayon, ikaw ang hahabol-habol. You know, Gabriel, wala lang, I feel I feel sorry doon sa nangyari sa'yo. But I think that's what you deserve. I feel sorry because, uh, yun nga, kalalaki mong tao, ang duwag-duwag mo ang duwag mo sa totoo mong nararamdaman. Ba't kayo ganyan mga lalaki? No? May mga lalaking, hindi ko nila lahat mga kapamilya, ha? pero uh, may mga ganyan talagang lalaki, ano, na hindi nila kayang kumprontahin yung mga babae. May mga lalaking hindi nila kayang i-acknowledge yung mga weakness nila and sometimes yung weakness na yun, ito yung nararamdaman mo talaga eh. Totoong nararamdaman mo para sa isang, sa isang babae. Kaya naaawa ako at the same time. Mm-hmm. Uh, para sa akin naman, ano, Gabriel, uh, ganito lang yan. Masyado ka kasing uh, specific uh, sa mga gusto mong... Uh, uh, sa, sa gusto mo, sa isang uh, babae. Uh, you can't have it all. Okay? Yan. Tsaka yung uh, pagpili ng taong mamahalin, eh hindi katulad ng pagkuha ng damit na susuotin na dapat tama yung sukat dapat tama yung kulay, yung tela at dapat importante babagay sa iyo. Uh, ah, dahil uh, alam mo eh, mahirap naman na uh, lagyan ng uh, sukat din kasi yung uh, pag-ibig. Eh. Ayan, kung babase ka na lang sa itsura, ay uh, yung itsura okay siya. Uh, ano to, para ka nag parang uh, magpa-apply ka ng ano, ng uh, mga Maglagay pwede mo maging girlfriend. 'Di ba? Pagpasahin mo sila ng biodata, anong hobbies nila, ano yung uh, ano uh, wala naman kasi talagang perpektong tao at wala rin perpektong relasyon. Isipin mo na lang, uh, Gabriel ha, kung masyadong perpekto ang ibibigay sa iyo, it's going to be boring sa mga susunod na panahon. Yes, uh, nakuha mo lahat ng gusto mo pero magiging boring lang rin yan dahil wala, andun na lahat yung gusto mo eh. Wala kang unexpected na uh, ah, natitikman, na dumarating, mm. na nararanasan. Wala ka na nga ayusin. Magiging boring yan. At saka huwag kayong matakot to go beyond what's normal, sabi nga nila. Kasi may mga ibang tao na iniisip nila, nako, ang like sa mga babae, oh, sabihin natin katulad ni Gabriel, ayaw niyang uh, piliin o ayaw niyang ma-in love kay Kay kasi sabi nga niya, Magasaw, parang eh. one of the boys, <laughs> parang parang hindi naman siya magiging ano, magiging trustworthy dahil nga Tingnan mo kung sino-sinong lalaki ang sinasamahan barkada. niya, Hindi naman barkada. Binabarkada. 'Di ba? Pero ayun nga, 'di ba? Ah, huwag kayong matakot na kumbaga magkagusto doon sa hindi tipikal, hindi typical na gusto ninyo o hindi typical na gusto ng ibang tao o hindi typical na ine-expect ng ibang tao na magustuhan. Because sometimes, love can be very unexpected. Magugulat ka na nga. Ako nga, sabi ko nga, di ba? Ako man din, nagulat, man, nagulat din ako dun sa napili ko, di ba? Kung gaano ako kadaldal, ganun naman siya kapipe, ganun katahimik. Kayo pa ba? Di ba? Huwag natin pag-usapan yan. I mean, I'm speaking on behalf of experience. At alin, <laughs> sino, sino sa kanila kanila? Ibig sabihin, kapag sino experience sa kanila? na, pag-experience na kasi, Yasmin, karanasan. Tapos, karanasan. Tapo, medyo tapos na yan eh. What I'm experiencing. Yun eh, Ayan, yan. Lalagyan Oo. mo ng ano. 'Di ba? I mean, mas, ba diba, maski ako din, 'di ba? Nagugulat din ako minsan. Kaya, uh, sinasabi nga natin, hindi lahat ng feeling natin gusto natin, doon talaga tayo nag-end. Nah. And para sa iyo Gabriela, masasabi ko lang no, sabi nga nila, 'di ba? you can close your eyes to the things you don't want to see, but you can never close your heart to the things you don't want to feel. Hindi mo kasi madadaya talaga ang puso. Ang utak, ang mata, pwede mo pa yan tsikahin, pwede mo pa yan kimihin, pero ang puso, kahit anong tumbling ang gawin mo, lalabas at lalabas, sisigaw niyan kung sino talaga ang gusto niyan. Mm-hmm. Uh, so, ah, mm. alam mo, uh, huhugot lang ako dito sa ano rin, ano, dun sa, dun sa number one plug natin, narinig ko yung boses ko eh. oh, ano, uh, ah, si Ang sinasabi ko dyan, ang hirap magsinungaling sa ibang tao. Uh, pero mas mm-hmm. mahirap talaga magsinungaling sa sarili mo. Totoo. Yun yun, Gabriel. Correct. Mm-hmm. Kaya Gabriel, ikaw sa ngayon, uh, sinasabi mo kung anong dapat mong gawin. Well, it, that, that's, this is actually a, a good uh, step etong pag-open up mo sa Dear MOR. Sabi mo nga, avid listener si ate. At sana nakikinig Correct. siya ngayon. Correct, malaking check. At uh, maganda na naumpisahan mo 'di ba, na kahit papaano pinaramdam mo kay ate na proud ka naman mm. talaga. Proud ka sa kanya. Yun nga lang syempre in pain pa rin si ate. Hindi naman din kasi biro yung mga sinabi mo kay ate na ginudge mo siya ng bonggang-bongga, 'di ba? yun ah, huwag kayong manghusga. Correct. Kaya kung ako sa iyo, Gabriel, alam mo, masasabi ko lang, huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay. Mm. Ikaw diba? naman ang makiusap ngayon. Correct. If it takes you na ikaw ang uh, maghahabol-habol sa kanya, ikaw na talaga yung manligaw, Mm-mm. then do it kung talaga mahal mo siya. 'Di ba sabi nga, do not rush things when the time is right, it will happen. Mm-hmm. Diba? Mangyayari at mangyayari. And kumbaga, napagod lang siguro yan si ate uh, sa mga kakasuyo sa'yo. Pero pagpahingahin mo lang, pahupain mo lang yeah. yung uh, ah, pagka-imber na niya mm-hmm. sa'yo. Pinagod mo na nga siya physically na maghahabol sa'yo. ba <laughs> diba? Na talagang uh, literal na hinahabol-habol ka ni ate, pinupuntahan ka mm-hmm. sa bahay. Mm-hmm. Pero pinagod mo naman yung kanyang emosyon. Correct. Kumbaga, na mag, napatawarin ka doon sa mga salitang hindi magaganda Correct. nanggagaling sa isang lalaki. Karapatan niyang mag-emote ngayon. Mm. Kaya ibigay mo sa kanya yung time, yung pleasure para mag-emote. Yeah. Ikaw ngayon ang magpapansin. Subukan mo. Gawin mo sa kanya <laughs> yung mga ginagawa niya. Correct, malaking Baka check. Baka ma-appreciate siya, niya. Ah, Oo, oh, siya naman ang, ano, ang effortan mo ng mm. bongga at malay mo i-Versace on the floor ka ulit. Eto. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin, dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life.